بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تلسوم حديثكم نناني حديثي hadithi أبو ذر الغفاري رضي الله عنه pamoja na sahaba Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ittaqillaha muogope Allah au mche Allah haithuma kunta popote utakapokuwa tulishia kwenye ittaqillaha muogope Allah subhanahu wa ta'ala tukasema tutamalizia sherehe yetu katika hadithi hii muda huu wa baada al-maghrib Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema ittaqillaha mche Allah muogope Allah tumeshajua nini maana ya takwa takwa Allah ni kitu gani tumesoma katika darasa letu la al-fajr haithuma kunta popote utakapokuwa haithu wanasema ni dharfu dharfu zamani wengine wanasema ni dharfu makani yani kwenye haithu inakubali kuwa ni dharfu makan inakubali kuwa ni dharfu zamani ikiwa ni hivyo basi itakuwa na maana mahala popote utakapokuwa na muda wowote utakapokuwa umeingia kwenye dharfu zamani muda wowote utakapokuwa wewe muogope Allah au mahala popote ndio kwenye dharfu makani utakapokuwa muogope kuncha Allah popote utakapokuwa na muda wowote utakapokuwa ili umelitolea maelezo ahlul ilmi wanasema attaqwa fi kulli maqamin bihasabi ucha Mungu katika kila sehemu ni kwa mujibu wa hiyo sehemu yenyewe atakapokuwa huyu muislamu iko katika swala mathalan iko kwenye mahala iko sehemu si ndio tayari kwenye sehemu amcheje Mwenyezi Mungu amcheje Allah wakasema fa fi waqti salati katika wakati wa sala pia unaamrishwa umche Allah katika sala upo kwenye swala umche Allah kwenye hiyo swala manake uiendee ile swala kwa unyenyekevu kwa khushui iendee ile swala kwa kuchunga shuruti zake kuchunga wajibati zake kuchunga suna zake kwa kuchunga haiati zake ukiwa kwenye swala unapewa maneno kama haya na ukiwa katika wakati wa kutoa zaka unaambiwa ittaqillaha haithu ma kunta wakati wa kutoa zaka kadhalika eh umchunge Allah kwenye utoaji wako zaka kama ni zaka za wanyama basi usiwachague wale wabaya eh? kwamba hawa wabaya ndio fungu la Allah katika mali muogope Allah katika hilo pia eh? katika utoaji wa zaka muogope Allah hesabu zako uzipige ziwe za sawa sawa pia kumcha Allah usije ukapunguza sawa na katika wakati labda wa kufanya jambo la kisunna fulani hivi pia unaelekezewa amri hii ittaqillaha haithu ma kunta kipindi ambacho kwamba kuna jambo la haramu la kukabili unaambiwa ittaqillaha haithu ma kunta jambo la haramu ile usifanye ittaqillaha haithu ma kunta unapojiliwa na hali ya kujiona kibri na kujia hali fulani hivi ya kujihisi na kujiona ma basi eka ile moyo wako kuwa hadhir unaambiwa ittaqillaha haithu ma kunta kwa namna yoyote na kwa mazingira yoyote wewe mche nchi Allah subhanahu wa ta'ala amesema Abul Atahiya mmoja katika washairi wakubwa anaitwa Abul Atahiya anasema idha ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu utakapopwekeka katika zama ukawa uko peke yako mahala fulani umepwekeka usiseme nimepwekeka niko peke yangu hapa walakin qul alayya raqibu sema ninaye mchungaji anayenichunga na kuniangalia na kunitazama wala tahsabanna Allah yaghfalu sa yaghfulu sa'atan na wala usidhani kwamba Allah anaghafilika hata saa ndogo hiyo wakati mdogo kwamba Allah anaghafilika labda hakuoni hakusikii wala anna ma tukhfi alayhi yaghibu na kwamba yale unayoyaficha kumficha yeye eti kadhani kwamba kweli yanaghibu kwake yeye hayajui yanampita haya ameyasema abul Atahi kwa kila sehemu mcha Allah Allah wasema wallahu bighafilin amma ya'malun katika suratul baqara hakuwa Allah ni mwenye kughafilika maana na wayatendayo haja ghafilika haghafiliki kwa hiyo haithuma kunta popote utakapokuwa muda wowote wakati wowote na mahala popote wewe endelea kumcha Allah katika amri cha Allah kwenye katazo cha Allah kwenye swala cha Allah Ah, kwenye kulala inshallah kwenye kuamka inshallah kwenye kusema inshallah kwenye kujadili inshallah kwenye kunasihi inshallah kwenye kutoa ushauri inshallah haithu ma wanasema ahlul ilmi wasia huu aliotoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haithuma kunt huu wasia wa kumcha Allah a'dhamu alwasaya kama kuna wasia zenye utukufu zenye hadhi zenye nafasi basi ni wasia ule ambao uh, unaelekeza wanasihi watu suala la kumcha Allah tabaraka wa taala na ndio maana wasia huu ukawa ni wasia wa waliotangulia na waliokuja nyuma yao kama alivyosema Allah katika suratu An-Nisa aya 131 anasema walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum na kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu wa iyakum na tumekuhusieni na nyinyi umma wa Muhammad anittaqullah ya kwamba muogopeni mcheni Allah wasia huu ni wasia wetu kwa waliowatangulia na ni wasia wetu kwenu nyinyi tumelewa vizuri hapo umuhimu wa wasia huu wa kumcha Allah na ndio maana wasia huu ukawa ni wasia wa kila mtume kwa watu wake kama ilivyokuja aya ya 16 ya suratul ankabut u'budu llaha wattaquhu walikuwa wakiambia watu wao u'budu llaha wattaquhu mwabuduni allah na mcheni allah na wale masalafi hawakuacha kuhusiana wao kwa wao wasia huu wa takwa Allah as-salafu salih wema waliotangulia hawakuacha kuhusiana kupitia wasia huu wa takwa Allah Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa akisema katika hutuba zake amma ba'du fa inni usikum bitaqwa Allah ama baada ya yaliyokushapita katika kumhimidi Allah na kumsifu na kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam fa inni usikum bitaqwallahi hakika mimi nakuhusieni kumcha Allah wa an tuthnu alayhi na mumsifu na kumzungumza kwa uzuri bima huwa ahluhu kwa yale yanayostahiki kwake au kwa yale anayostahiki yeye subhanahu haya ameyataja al-Imam al-Hakim katika al-Mustadrak na Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin alimwandikia mwanawe Abdullah akamwambia amma ba'du amma ba'da aliyokwisha pita fa inni usika bitaqwa Allah azza wa jalla na kuhusia mwanangu Abdullah kumcha Allah fa inna man ittaqahu waqahu wa ni hakika atakayemcha yeye Allah Allah atamkinga Umar anamwambia nani mwanawe Abdullah waman aqradahu jazahu na atakayemkopesha Allah Allah atamlipa ومن شكره زاده يوتي اتكي مشكور اتمونجزيه عمر هو امونديكي عبد الله بن عامر يتاج الامام ابو علي القالي في كتابه الامالي نبي ام يتاج ابن عبد ربه الاندلسي في كتابه العقد الفريد نبي ام يتاج ابن الجوزي في مناقب manaqib Umar ibn al kwa hiyo mbali ya kwamba ndio wasia wa Allah lilawwalina walakhirin lakini kadhalika ni wasia ambao kwamba walilazimiana nao wema waliotangulia akiwemo Abubakar akiwemo Umar wakiwemo na wengine kisha hadithi ikaendelea ikasema wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa atbi'i sayyi'ata na lifuatishie baya lifuatishie baya alhasanata jema baya lifuatishie jema ukifanya baya basi baada ya lile baya ulilofanya fanya jema baya lako ambalo umelifanya lifuatishie nini jema faida yake nini tamhuha lile jema utakalolitenda lile litafuta lile baya lako na amesema haya maneno bwana mtume alayhi salatu wassalam mtume wetu kwa ile hali yenye kufahamika kwamba mja ni mdhaifu katika udhaifu wake anamkosea Mola wake na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala anamjua kiumbe wake kwamba ni mkosefu ndio maana akasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha mazingira hayo na hali hiyo ya umbile letu la ukosefu kullu bani adam khata kila mwana adam khataun ni mkosaji ni mtu ambaye atatenda tukosa wa khairul khataina na mbora wa wale wakosaji at-tawwabun ni wale ambao wanapokosea wanatubia kwa hiyo kumbe sisi kukosea kwetu ni umbile hili tumeumbiwa kwa pale ilipokuwa kwamba sisi lazima yatapatikana kutoka kwetu makosa na kasoro katika upande wa kumcha kwetu Mola wetu tumeambiwa tumche Allah lakini kasoro tunazo kasoro zitatokea tu sharia ikatuamrisha baada ya kuwa tumetenda kosa tufanye lile ambalo kwamba litafuta kosa hilo Fanye lile ambalo litafuta kosa hilo. Jambo gani ambalo kwamba hufuta baya? Jema. Jema hufuta baya. Katika maana ya jema hapa baadhi ya ahlulilmu wanasema hili jema lililokusudiwa hapa ni toba. Wa atbi'i sayyi'ata alhasanata, na baya ulifuatishie jema jema lije baada ya baya jema nini jema ni toba toba ni kitu kizuri Allah anaipenda toba Allah anampenda mja wake anayetubia si ndio ametangazwa kwenye Qur'ani kwamba anawapenda wenye kutubia inna Allah yuhibbu tawabina Allah anawapenda wenye kutubia anawapenda kwa maana yake Allah anapenda toba ndio maana nimekuja kwenye ile hadithi lallah ashaddu farahan bitawbati abdihi tusome katika matini yake lallahu hadithi ya Anas ibn Malik kwenye sahihi muslim anasema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kulibainisha hilo kwamba Allah anapenda toba na anawapenda wenye kutubia lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilayhi Allah anaifurahikia zaidi toba ya mja wake pale anapotubu kwake anaifurahikia ile toba min ahadikum kuliko furaha ya mmoja wenu kana ala rahilatihi biardhi falatin aliyekuwa amempanda mnyama wake akasafiri naye ardhi ya mbali kabisa hakuna makazi hakuna miti iko mbali huko kafanyaje mja huyu famfalatat minhu yule mnyama akamtoroka huyu bwana inaashiria kuna mahala amefika akapumzika akapitiwa na usingizi yule bwana safari kuamka mnyama hayupo wa alaiha taamuhu wa sharabuhu na juu ya yule mnyama amefungashwa huyu bwana vyakula vyake juu ya yule mnyama amefungasha huyu bwana vinywaji vyake akamshaka akatafuta akamtafuta huku na kule faaisa minha akatafuta mpaka akakata tamaa kwamba hapa tena basi mimi nakufa sababu hawezi kutembea kutoka pale kwenda huko kwenye mji kwa miguu jumlisha kwamba hawezi kutembea masafa hayo ila hali yeye ana njaa na chakula chake kiko juu ya mnyama wake faata shajaratan akaenda kwenye mti fatajaa fi dhilliha akaenda akajibwaga chini ya kivuli cha mti ule akajiangusha pale kupumzika qad ayisa min rahilatihi mtume anasema sallallahu alaihi wasallam akiwa ameshakata tamaa kutokamana na mnyama wake kwamba mimi kama ni mauti yanijie hapa fabaina huwa kadhalik akiwa kwenye mazingira hayo ameshakata tamaa anasubiri kufa idha huwa biha qaimatan indahu tahamaki anaamka na anashtuka anamuona yule mnyama wake amesimama mbele yake akamshika kamba yake kamba ile anayofungiwa kwenye uso wake khitam thumma qala min shiddati lfarahi kisha akasema maneno ya kufru yaliyotokamana na kumzidi ile furaha yani furaha imemzidi mpaka akakosea furaha imemzidi mpaka akakosea akasemaje badala ya kusemaje akasema allahumma anta abdi wa ana rabbuka allahumma ewe mola wangu wa haki anta abdi wewe ni mja wangu wa ana rabbuka na mimi ndiye mola wako mtume anasema akhta min shiddati lfarahi amekosea kwa shida ya furaha jinsi ilivyompata ile furaha kubwa mpaka akakosea matamshi badala ya kusema allahumma anta rabbi wa ana abduka kwamba wewe ni, ni mola wangu mimi mja wako akasema wewe ni mja wangu mimi ndiye mola wako mja akawa mungu na mungu akawa mja ukiyasema haya maneno hujaghilibiwa na furaha unajua unachokisema wewe ni kafir murtad lakini huyu hajakufurishwa wala hajaritadishwa furaha imemzidi mpaka akakosea furaha imemzidi mtu anaweza kazidiwa na furaha akasema maneno anadhani kwamba maneno yale mazuri kwa yule anayemzungumzia wanasema kuna bwana mmoja alikuwa amepanga amsifie rais fulani wa nchi jirani akasema namuona mheshimiwa rais amekaa pale yuko pale mar, maridadi amevaa suti yake ile ile aliyoivaa jana suti yake ile ile aloivaa jana amemsifia au amemkandia ame, ame kamponda kamsifia kwamba eh mheshimiwa rais suti ya jana mpaka leo anayo lakini yeye kusudi lake kwamba asifia kavaa suti yake ile ile ya jana kakosea min shiddati alfarah sasa Allah anafurahia kumbe toba ya mja wake kuliko furaha ya huyo mtu iliyo ambaye amezidiwa na furaha mpaka akasema maneno ya kufu. Allah anafurahi zaidi toba ya mja wake. Hiyo ndio mahali shahidi. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo waatbi'i sayyi'ata alhasanata na baya lifuatilishie jema fanya jema baada ya baya jema hapa linalokusudiwa ni toba toba ni kitu chema toba anaipenda Allah Allah anampenda mja wake anayetubia tamhuha jema hilo ambayo ni toba litafuta baya hilo ambalo ni dhambi ulilolifanya dhahir na baadhi ya ahlulilmu wakasema a ah, a ah, sio lazima iwe toba toba naam ni hasana ni kitu kizuri utakachokifanya baada ya dhambi naam lakini pia yako mambo mengine mazuri katika ibadat ukiyafanya nayo yanafuta madhambi si lazima iwe toba ufanye jambo baya ukafanya jambo zuri baada ya baya lile hufuta madhambi kwa hiyo toba hufuta na matendo mema hufuta matendo mabaya dhahir wakastadili wanawazuoni hao na aya katika suratu Hud aya 114 Allah anasemaje katika aya hii subhanahu wa ta'ala anasema wa aqimi ssalata tarafai nahari wa zulafan min al-layli inna al-hasanati yudhhibna as-sayyi'at wa aqimi ssalata na simamisha swala manake swali japo kuna tofauti baina ya kuswali na kusimamisha swala kusimamisha swala ni kuiendea swala kwa nguzo zake sharti zake wajibat huku ni kusimamisha swala kwa hiyo waaqimi salata nasimamisha swala ewe Muhammad amri hapa ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaamrishwa na anaamrishwa kila ambaye anafaa kuamrishwa kwa amri hii katika umma wake tarafai nahari asubuhi na jioni tarafai nahari mchana una ncha mbili una ncha ya asubuhi na ncha ya jioni manake asubuhi na jioni tarafai nahari asubuhi na jioni as-sabah wazulafan min al na pia zile nyakati zake zile zinazokaribia mchana katika nyakati za usiku zile swala za usiku zile zinazokaribiana na mwishoni mwa mchana innal hasanati kwani hakika matendo mema yudhhibna sayiati yanaondosha mabaya manake hizi swala hizi mkiziswali hizi nazo zinaondosha nini madhambi zinafuta nini hizi swala tukiswali zafuta madhambi je umetulia a kuna madhambi yako madhambi yako mpaka yaje yafutwe na swala manake hujatubia sio kwa maana swala pia nayo ni kifutio kwa kuwa swala ni katika hasanati kwa hiyo hasanati huondosha mabaya kadhalika dhahiri eh ziwe ni swala za faradhi ziwe ni swala za sunna